iduzkilore antzerki taldearen azken antzerki obraz interesatuko gara. 2000 eta amarrean sortu zen iduzkilore taldeak, iduzkilore eta azparneko handerea antzerkiak eskeni ondotik, gonetan, telesforo ez da bogar izeneko antzerki berria eskeniko baitute abenduaren amazazpian lehen aldiz esenpereko larreko gelan. Xavier Mendiguren elizegik idatzitako antzerkia oinarri hartuta, gonetan, Inazio Tolosa aktorea ikusi izan dugu zuzendari lanetan. Eta Maider Beha, iruzkilore taldeko kideak errandigunaz, obra honetan... Nik jango nuke ala ere publiko, publiko jakimer duela badirela iru ari gogi antzerki hortan. Bada antzerki talde horren pixkat uh, antolak eta nola egin, uh, desadostasunak, tira bira guzioiek. Gero bada Kasablankaren ari gohi hori, nun uh, eh, zinez jokatzen diren filmaren pasakte batzu, eta gero bada irugajen ari hori, nun den alxinaren historioa eta Euskaldun hoien epopeia. Ba, telesforo ez da bogar izeneko antzerki obraren inguruko argibideak bilduko ditugu da. Ba gure garko kultur atalarekin eh, segituko dugu eta gaur iduzki lore antzerki taldearen antzerkilana zintesatuko gara. 2000 eta amarrean sortu iduzki taldeak, iduzkilore eta azparneko andere antzerkiak esken ondotik telesforo ez da bogarri zeneko antzerki berria baitut eskeniko abenduaren amazazpian lehen aldiz esenpereko larreko gelan. Xavier Mendiguren elizegik idatzitako obra hartu dute oinarri orain gonetan, eta Inazio Tolosa aktorea ikusi izan dugu zuzendari lanetan. Baiduzkilore taldeko kidekin mintzatu gara, Aino Alizondo, Bernate Tirazoki, Lierni Elortza, Maider Behan, eta zuzendari lanetan ari den Inazio Tolosarekin ere mintzatu gara, Eta astapen batean, Lierni Elortzak kontatu digu nola sartu diren abentura berri honetan. Lierni Elortzak. Ba, xabi, eh, bueno, obra baten bila genbiltzen ia aspalditxo, eta etzen parean tokatzen, irakurri ditugu eh, genitun eh, zenbait, eta etzen parean tokatzen, eta orduan taldeak erabaki zuen e, Xabier Mendigureni proposatzea, ea bat guretzat idazten altzuen. Eta baiezkoa esan zuen, baina aldi berean badut, bat, proposatzen aldi na jadanik idatzia, kutsasaria jaso du, egin dela zenbait urte, justu urte ez naiz goratzen buruz, eta nahi baduzue irakurrizazue, badoakizue ba hartu, eta bestenaz, ba, segituko dugu, eh, ikusiko dugu zer. Eta alaxe, sortatu zen eh, obraren autaketa. Eta gero, ba, zuzendariarena ere, ba, gainera momentu berean lotu zen dena, ia obra bagenuelaik, etorri ziren e, Putinen guardasola emankizuna ematera Inazio eta Ramon, Eta alaxe, antzerkia bakarrik ez, jarraitu genuen eh, afaltzen festan kantuan elkarrekin. Eta eh, ja, taldean lan hori hasia zen, eh? jende ezberdinei galdetu zitzaion, ja gure zuzentze lan hori hartu nahiko zuen, ez baida lan erreza. <laughs> eta eta alaxe sortatu zen, Inaziok baiezkoa esan zuen, eta txalo batez hartu genuen. Zuek! aktoreak zarete! Ha, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Bai. Aktore izateko ikasi duzue, hortaz amesten duzue. Elaberri bat irakurtzen duzuen bakoitzean, ia hori moldagote diteken dira pentsatzen duzue. Bai. Beti, ez da da? Bai, Eta filma bat ikusten duzuenean, are gehiago ona bali bada. Aktoren lana mire txiko duzue. Aztertu, imitatu, kritikatu. Obetu, parodiatu, Bai ala ez! Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, itxasontzira eramanen gaituzue, eh, historian atzera eginez, eh, Kontai ze zer kontatzen duen antzerkiunek, komedia klabean den gehiago? Komedia klabea da, baina da, antzerki talde batek zerbait egin nahi duela, eta hor ari da erkartzen da, biltzen da, ez da ikusteko zer, eta, eta hor proposamena dago, Olako proposamen fantasioso bat bezala Casablanca firma egitea. Baina Casa Blanca filma egitea, ba, ez da eluke esentzogi ez, ba, eh, ez pentsatzen Casa Blanca ko parte hartzaliek Euskaldun exilera do bintzen da Euskaldun batek idatzi zula Casa Blanca gidoia. Eta <laughs> orduan, eromen hortan sartzen gare pixka bat, eta eta orduan lotzen dugu bidei bat alxina, itxasontzia gare berean izan zena, eta oso ondo gokitzen dena Casa historiarekin eta izan zen e, eh, masiatik egiten zuen e, eh, itxasuntzi bat, refusiatuekin, juduekin, e, e, Amerikatako bidean eta gelitu zen Casablanca nazkenean. Ez, eta hor bazi joan, ba, personaje <laughs> bat gure Euskaldun ezaguna dena, dala telesforo monzon. Ordu hor dago hor kontua telesforo ez da boga, <laughs> boga razaltzen da, telesforo dengo da, eta eta danetik saltza hortan, ba, kasablankako saltza hortan. Antzerki talde baten barrenean, batzuk eh, konbentzitu nahian besteak lan hori egiteko. Eta gero ikusten da nola egiten den, zati batzuk behintzat, eta, e, e, e, eta nola bukatzen den. Bon, orduan, ongi bazaizue, pentsatu, eruen hola! eta Erronka berri bat izan da zuretzako, e, ba, zuzendari lanetan, e, lantalde honekin lan egitea, nola hartu duzuzuk? Erronka beti da, zerki baso zen ze erronka bada, testo bat hartzea erronka bada, beti, beti, eta segure sekules ez dakizu, ez dakazu ziurtasunez, esateko hau da, hola behar da, beti da erronka bat, apostu bat, eta aurrera egin behar da, eta eta eta aurrera egin dugu uste dut, egotan gaude, jarazkenekotan gutxi geratzen zegu elmugara iristeko, eta nire oso gustora nago erronka honekin, bai. Lantalde berdina zaudete? Bai, kasik berdina, bon, mm, batzu utzi zuten, beste mm, ez, sartu behirik ez da, behan uh, eh, arabik zuten uh, joan den eh, proiektutik. Eta ara, ez ez, talde nahiko sendoa da, ongi ezagutzek gira horrein, e, gure irugajen esperientzia da, beraz, uh, ara, um, mm, bakutzen artean ongi pasatzen da, giro goxoa da, eta... Zailtasunak izan dituzue, antzerki obra honetan e, sartzen, e, zuentzako nola, nola biz izan duzu abentura? Eh, hiru iru proiektuetan desberdina izan da, lehen proiektuan sartu ginen lerik ez ginen sobera konturatu zelan, eman aski naturalki janen dugu. Bigarrenean hasi ginen lipusekin, hor hartu ginen, bo, pertsonai bakotxa, eta nola fartza handi bat zen, komedia handi bat, pertsona bakotxa burura ino, pusatu behar eta bo, hasi ginen, konturatzen antzerki lana, ah, etzela erresa, eh, bo. Eta irugarren untan, beste zuzendari unekin, beraz, inaziorekin, hori no, beste lan, beste lan egiteko modu bat, eta egia da, ez dela behine erresa, uste dut, eta nola gu amatera giren, laugarrenean edo amabosgarren proiektuan ez daiku erresa izanen ere. Bai, pixkat zaila da, eta zaila da testoa ere ez baita hain simplea, ez da hola fartza handi bat, beraz, aski egoerak aski naturalak dira, jenen dugu, beraz, antzerki moduan eh, erakusteko, bai, zaila da, hori no, beste zailtasun bat da. Baina nik Guk hori aldatu nahi dugu gure bertsioan, injustizia baterako! Zergatik injustizia? Filma bat bizerik ez duen, alo! <laughs> Ba ez, da filma bat bakarri, egiazko historia bat ere bada. Publikoa nola aterako da zerketik? Nik rango nuke ere publiko, publiko jakimer duela bat direla iru ari gohi antzerki hortan. Bada antzerki talde horren pixkat uh, eh, antolak eta nola egin, uh, desadostasunak, erabakia, bon, tira bira guzi horiek. Gero bada, Kasablankaren ari gohi hori, nun eh, zinez jokatzen diren filmaren pasarte batzu, eta gero bada irugajen ari hori, nun den alxinaren historioa eta Euskaldun hoien epopeia. Beraz, uh, joan jinak eginen dira iruen artean, agian ikuslea ez galduko. Behan bo, hori da ere be, antzerki bohen ejonka eta helburua ja, galtzea, ala ez, mhm. bakotxa ateratuko da, gero bakotxak ejanen du, eh? nola aterako den hortik eta... Lana berian, eh, eh, eh, hau, ez tabai oh. <laughs> dago da, hor, hor dut dago konto, ba, irritea dala egin behar dena, edo ez, edo zer, ez tabai dago xebea, ematen da lania, baina nik uste dut jendeak godula, zerbait pentsatuko dula, eta eta ikasiko dula ere zerbait, e, Euskaldun hori historiari buruz ere bai. <laughs> Aurreko antzerkiarekin arrakasta hundia bildu zenuten, aretoak bete zenituzten, orain eh, urduritasun puntu handiago bat ematen dizut. Bai, bai, zen, bueno, erronka ura osongi atera zen, sopozik, eta zuk esan dezun bezala, ba, marrakastatxu izan zen, ez, eta, bai, bueno, beste proiektu bada, beste goera batean gaude, baina, bai, momentu honetan urduri gaude, eta, bai, badugu presio bat, eta, eta orain dikazken bultza bat eman behar diogu, eta iep, gora behar dugu. Bila, zitzurduak aipatuko ditugu lehena, Bai, lehena beraz abenduaren amazazpian senperen, lagiko gelan. Gero urtahilan bidatea gelditzen dira, beraz uh, ustaritzen urtahilaren amalauen eta urtahilaren amabostean doni bane loitzunen. Gero otxailekoak ditugu, gero otxailaren bostean eh, urhunean, uh, otxailaren eh, emeretzian iztuitzen, emezortzian uh... Bergaran, eta gero martxuan bertze batzu, eta hori segituko dugu bai. Itzor du frango bat dugu, Tour Alea. Iruzkilore taldearen azken obraz interesatu gara eta horrengo honetan musika alorrean eh, kantari eta musikari bat ezagutu izango dugu. Iratxe mugirek eh, lapiel transparente izeneko diska baitu plazaratu berriki eta bera ezagutu nahian, bere ibilbidaz zertxo bai gehi jakiteko ere iratxe mugirerekin mintzatu gara. Bera uk errandigunaz? Ba, bueno, musika munduan nia sinintzen eh, abestiak idazten oso oso gaz de este, eta lehenengo maketa hori 2002koa amazazpi urtekin eh, grabatu nun, eta horra sin nintzen abesten, batzutan e, bakarlari bezala, aritu izan naz, beste batzutan eh, lagunduta, musikariekin lagunduta, eta gero beste kolaborazio asko egin izan ditut. Eta 2002kona e, beste grabaketa batzukin ditut, beste lan batzuk, baina oin arte ez ditut disko batean bildu. Eta disko honen proiektuarekin hasten gara orain dela hiru urte, oindala iru urte erabakitzen dut momentua ja ezin dudala gehiago atzeratu, momentu egokia badela. Eta orduan abesti batzuk aukeratzen ditut, diskaren parte izateko. Eta hasten da nerekin lanean Pedro de la osa. Eta orduen hasten gara konponketak egiten, hau da nik abestiak e, nik gitarrarekin konposatzen dut, abestiak eginda zeuden, zeukaten e, hitzak e, abotsa, gitarra eta, eta baziren abesti eta Pedrorekin hasten gara bigarren gitarra hori konposatzen eta konposaketa horiek konponketa horiek dira apur bat e, neurriz eginak hitz bakoitzarentzat e, nota bakoitzarentzat bonso oso lan eh, ez dakit minimalista ez edo ez dakit zela nazaldu. eta eta bueno denbora nahiko ematen dugu konponketak egiten e, zuzeneko batzuk egin ditugu, e, baina gutxi nahi genuelako batez ere diska grabatzea eta ja e, jendeak entzun alizatea. Eta hasten gara diskoa grabatzen aurreko urtean, e, bueno, indala justu urte bete, sartu ginen Euridia e, Studioetan, Bilbon, Ibon Larruzearekin eta emon dugu ur, 2006 urte osoan grabatzen. Aurreko astean kaleratu dugu diskoa eta bueno, hau zan gure lehenengo zita garrantzitsua eta hemendik aurrera bai hasiko gara kontzertuak barriro egiten, diskaia eskuan. Bizkaiterra zara? Bai, barakaldukoa naiz. <laughs> Eta errandi gure irratiko musika lehiaketa batean ere parte hartu izan duzu? 2002 eta bian, eh, justo, bueno, ez dakizelan elduzan nigana, berri hori eh, guri irratiak antolatzen zuela gazte lehio maketa lehiaketa, eta ni maketa horrekin inizpotla izenekoa aurkeztu nintzen eta fol sari bat eskuratu nun eta joan nintzen senperera abesten 2002an edo 2003 edo barkatu edo 2003an ez dakit igual justo urte bukaera edo urren urte hasiera izango zen eta bai senperen egon nintzen Etxe handi bat Bairatxe mugire bizkaitarraren azken lanari buruz ere, gehitu nahiko genuke, diska honek, errandigunaz. E, bueno, ez dauka, ez dauka etiketa bat niretzako, ez, ez, da, ez, da pop, ez da folk, ez da country, ez da rock, ze rock abesti bakarra daukagu. Badago haien artean lotura bat, nik uste badala, badagoela koherentzia bat, eta gero beste estilo askotatik e, hartzen, hartzen dugula, zuku hartzen dugula, baina bai dagoela hain integratua, igual e, ez dala asko nabaritzen, ez? E, estilo estilo presentzia egin duguna da gure ganatu estilo bakoitza. Orduan bai badira desberdinak, abesti bakoitza momentu oso desberdin baten idatzia dalako eta eh, bai koherentzia badago, baina bai e, espero dut baita entzulearentzat e, abesti bakoitza bere pertsonalitatea izatea, ez? Hori niretzat posgarria litzateke. Ba, espainolez eta euskaraz kantatua, orotara, amar pieza aurkitu izango dituzue, iratxe mugirek plazaratu duen diska berrian. Emberetzi urtetako tristura berriekin Deskubritzen zezora garria eta similatzen zezaia Da similatu ezean, ze tristea den augustia Diario berri bat asigura dut Aurreko ez erekin zer ikusirik ez duena Zubarik adibidez, adibidez Zubarik adibidez Ismael edo joak zauriatan atzamarrak Barriro abestu barriro zure itzala Sasiak uskitzu diren urtarri egunetan Ia bete askoren ostean, gure munduaren gata Nere itzegokian, eskemaren bila zure erbestea Zure hau txabilatuz, beste logelatan Diario berri bat Sandinský Dana. kontresanak Aurtengo primavera Elurrak estaltzen du regenta Katedrala Nari nere lehionti Emberetzi urtetako Tristura berriak Engainatzen ikaste den Emberetzi primavera Zioenko plazaro horre Emberetzi primadera primavera emeretzi urtetako Tristura berriekin Deskubritzen zezora garria Eta similatzen zez Da similatu ezean Ze tristea ben Hau guztia Diario berri bat Asigura dut Ez dut barkamen nahi ez dut Barkamen behar Ez badan nirean gure puruari, barkamenik behar, ez du. Bauntar arte iritsi gara garkoan entzule, nera aldetik, besterik ez, biar arte izan ongi, Aio. goitik bera, ustaritzen zen gazteizen, bardi-bardi jausten diren.